الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول رحمه الله تعالى الحديث السابع عشر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد والترمذي اسيما رحمه الله تعالى حديث 17 حديث اليوبوكيوا نا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه اسيما وانبا امسيما بوانا متومي صلى الله عليه وسلم امشي مولا واكو popote utakapokuwa na Fatanisha mema kwa maovu uliyoyatenda, kika mema yale yatayafuta maovu yale, na utangamani na watu kwa tabia nzuri. Hadithi imepokewa na Imam Ahmad na At-Tirmidhi rahimahumallahu ta'ala. Hadithi hii ndugu Muislamu yazungumzia mambo matatu msingi sana katika maisha ya mwana wa Adam. Jambo la kwanza ni kufanya ihsan kwa muumba ambaye ni Allah jalla fi ulah wa adhuma fi ali sama, na jambo la pili kufanya ihsan kwa waja wa Allah azza wa jal, kufanya ihsan kwa Allah azza wa jal ni kwa kumwogopa yeye na kumwabudu yeye peke yake popote mja atakapokuwa na amuogope Allah atakapokuwa pamoja na watu au katika faragha katika hali yake yote amuogope Allah na kwa vile mtu kubakia katika taa na katika takwa ni jambo adimu na ni jambo nzito ni ngumu kwa wengi wa waja na ni katika tabia ya mwana wa Adam hata kama, hata kama atakuwa ni mwenye takwa ni lazima aingie katika jambo la kumkosea Allah kufanya hili na lile katika madhambi basi ausiwa atakapoingia katika madhambi afatanishe na wema yani akianguka katika lindi la kumaasi Allah azza wa jal basi hakikishe kwamba amefanya mema baada yake mema yale yatafuta maovu ambayo alikuwa ametumbukia ndani yake na atangamane na watu kwa tabia nzuri yani mja wa Allah akiwa ni mwenye kuyatekeleza mambo haya matatu basi atakuwa amefikia daraja nzuri daraja nzuri ya kumcha Allah azza wa jal kwa vile yeye anafanya ihsan kwa Mola wake na anafanya ihsan kwa waja wa Allah azza wa jal wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam